tridimensia printado per lumo. Esploristoi presentas fundamente nov spezzan metodon por tridimensia printado. Aplicoi estas imageblai exemple en la micromedicino. Pli rapide, pli precise, pli variebla. Per nova spezzo de tridimensia printado objectoi povas esti productatai en unu tuto, el lum sentiva materialo. Usonai esploristoi presentis tiun novan disvolvajon en scienza magazino. Ili printis per tiu procedo inter alie miniaturan version de la fama sculptajo la pensanto de Auguste Rodin ce la tradizia tridimensia printado, obiectoi estas printatai tavolon sur tavolon. Tiui procedoi tamen estas lau compare mal rapidai. La qualito de la surfazoi estas limigita, cae ofte necessas postai prilaboroi, scribas la esploristoi de la Universitato de Californio en Berkeley. Usono. C'è la nova procedo de la usonai esploristoi, unue estas faratai fotografiagioi de objecto, el diversai perspectivoi, exemple de la pensanto sculptaggio. En proiectiilo, la unuopai bildoi estas cunmetatai cae sendatai ciel lum desegnaggio sur viscosan lum sentivan solvajon. Tiu solvajo coagulas, quasau laula structuro de la lum designajo. En citiu caso, do al copio de la pensanto sculptajo. Cai tie gi solidigas. La ne solidigintai restoi de la solvajo estas desolvatai depende de la el ira materialo. La printita obiecto povas havi dicetson de minimume 0,3 mm. La surfazo povas havi exterordinare glatan surfazon cae povas envolvi aliaen obiectoin, scribas la esploristoi. Obiectoi en grandezzo de centimetroi, laula esploristoi, estas pli rapide printeblai ol per gis nunai procedoi. Exemple, la quar centimetro in granda pensanto formigis dum mal pli ol unu minuto. La nova procedo por tridimensia printado povas esti aparte utila por interalie producti por pacientoi specifain medicinain implantagioin au constru elementoin por aviadiloi, diras las ciencistoi. La sculptajo, la pensanto estas uno el la plei famae creajoi de la franza sculptisto Auguste Rodin. Li vivis inter 1840 gis mil naucent tecsep. La septec centimetro in alta originalo creigis circa la jaro mil octcent octec, cae estas hodiau posedajo de la Museo Rodin en Pariso. Existas mult nombrai bronzai cae gipsai gisajoi de la sculptajo, en diversai grandezoi tiui trovigas disse en la mondo.